samo vjernika, vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. vjernih. Ima i on bradu ovako malo kraću i kaže pozvali su me tamo, ja sam stavio hiljadu maraka u džep i idem ja sretan tamo da budem još i u odbor. Pa inša Allah daću još jedno, ali idem ovu s ponosom prvu hiljadu da ponesim. Kad je došao sam tamo na taj odbor, ovo je živa istina braća, znači i ovo shvatit ćete koliko pogodi čovjeka kad čuje takve stvari, pa ćemo onda biti svjesno što smo mi ovdje i što su druga vraća na drugi mjesto. I kad je došli smo tamo i sjeli, kad je prva tačka dnevnog reda je sakupljanje sredstava za gradnju džami. Dobro, evo hiljada, evo hiljada, onaj toliko, ovo ćemo ostalo, kaže, sabira dalje. Druga tačka dnevnog reda je, kaže, zabrana ulaska vehavijama u džamije. Pazi, nema džamije još nikako, nema ni temelja. Druga tačka dnevnog reda je zabrana ulaska vehabijama u džami. I to da se odrede ljudi koji će biti tamo na vratima i braniti njima da ne ulaze unutra. A kaže, pošto u tebe malo, kaže, kraća vrada i donio si hiljadarku, kaže, tebe ćemo ostaviti ovo. Thank ovo. فجنات ربي لنا لو سرنا فذاك وعد محدد زلزل الأرض زلزل الأرض زلزل الأرض من تحت أقدام واصدق الوعد واصدق الوعد I on uzme moderno pero i kaže suživot može. Po čemu može? Može po modernom peru, jeli? E, po Allahovoj knjizi ne može. A odakle si ti izvadio moderno pero, donijećeš ga na sudnji dan da vidiš da li se u džennet ulazi sa modernim perom ili se ulazi sa onim na čemu je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, može li suživot? Kaže, može, ne uzubila. Ali kaže, daj ove vradanje, maknite, kaže, malo. Zašto? Zato što su oni svjesni da oni koji vole Allaha azzavadjel, da oni njima smetaju. I da će im, inša Allah, jedan dan doći glave i molim Allaha da i nas počasti da budemo od onih koji će im dohakati, inša Allah. Zato što su Allahovi neprijatelji. Ustrajnost na pravom putu nije u suživotu. Ustrajnost na pravom putu nije ni u spavanju. Ustrajnost na pravom putu nije u izigravanju sa Allahovim dinom. Ustrajnost na pravom putu nije u Strasburu, braćo. Neki kažu daj da sastavimo žalbu u Strasbur, kaže na sud pravde, ne uzbilla.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 Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo od zla naših duša i zla naših dijela. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi, taj je upućen na pravi put i nikoga u zabludu ne može odvesti. A koga on subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi, taj nikada pravog puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavan osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik koga je on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom da izdigne iznad svih ostalih vjera pa makar to bilo krivo mušricima, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u proučenim ajetima u prevodu glasi ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša dijela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti, a onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, taj će postići pravi uspjeh a zatim najbolji govori Allahov govor. Najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari po din su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru, da nas Allah sačuva od njih. Amen. Draga braće, u današnjem vremenu i u vremenu kada vidimo kakva je situacija i šta se dešava oko nas, potrebno je spomenuti određene stvari, pa ćemo mi inša Allah te napomene navesti, da malo međusobno porazgovaramo i da vidimo kako to stanje izgleda danas i šta je u stvari razlog zašto se mi okupljamo u mesčidima koji neki zovu ovako, neki onako, a mi zovemo mesčidi i to su Allahove kuće, a to su mjesta na kojima se čini seđda Allahu subhanahu wa ta'ala. I svaki mesjid, braćo, i mesjid u Mekiji je nazvan mesjidul haram, mesjid. Mesjidul nebeli, poslaniko mesjid u Medini se zove mesjid. Mesjidul aqasa se zove isto tako u Jerusalemu se zove mesjid. I sve su to, znači, mjesta na kojima se čini sežda Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato neka se pripaze oni koji mesđide, mjesta na kojima se čini sežda Allahu Azze wa Đel, nazivaju onako kako to ne smiju da nazivaju i ne bi nazvali čak ni svoje privatne kuće tako kojim je Allah subhanahu wa ta'ala dao da u njemu, da u njema ibade čini. Pa neka se sustegnu i neka se boje Allaha da ne govore takve stvari koje ne dolikuju da se govore o Allahovim kućama. Mi ćemo navesti samo neki ili jedan primjer, samo da vidimo kako to izgleda kad svojim ušima čujemo kako se ljudi ponašaju i šta govore kad se grade mesčide, a ovi ljudi zovu džamije. Međutim, džamijatun u arapskom znači univerzitet, znači to je neka visoka ustanova na kojoj se školuju muslimani i uči Allahov din. Međutim, mesčid je posebno mjesto na kome se čini sežda Allahu azzeveđel i proučava se Allahova knjiga, i sunneti poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nedavno smo bili na jednom mjestu pa nam jedan brat ispričao uživo. Ovako kaže u mom mjestu kad se organizovalo da se pravi, kaže, džamija. Mene su pozvali, bio sam, kaže, u džematskom odboru. Ima i on bradu ovako malo kraću i kaže, pozvali su me tamo, ja sam stavio hiljadu maraka u džep i idem ja sretan tamo da budem još i u odboru. Pa inša Allah daću još jedno, ali idem ovu s ponosom prvu hiljadu da ponesi. Kada je došao sam tamo na taj odbor, ovo je živa istina, braće, znači. I ovo, shvatit ćete koliko pogodi čovjeka kad čuje takve stvari, pa ćemo onda biti svjesno što smo mi ovdje i što su druga braća na drugim mjestima. I kad je došli smo tamo i sjeli, kad je prva tačka dnevnog reda je sakupljanje sredstava za gradnju džamije. Dobro, evo hiljada, evo hiljada, ona i toliko, ovo ćemo ostalo, kaže, sabira dalje. Druga tačka dnevnog reda je, kaže, zabrana ulaska vehabijama u džamiju. Pazi, nema džamije još nikako, nema ni temelja. Druga tačka dnevnog reda je zabrana ulaska vehabijama u džamiju. I to da se odrede ljudi koji će biti tamo na vratima i braniti njima da ne ulaze unutra. A kaže, pošto u tebe malo, kaže, kraća vrada i donio si hiljadarku, kaže, tebe ćemo ostaviti ovdje. I kaže, to je bio meni znak da ja više tu i ne učestvujem i ne idem tam. I džamijam od 10 metara, kaže, ne imam snage da uđem u tu džamiju, sad je ona napravljena. I zaista su se tako i ponašali, kad je napravljena, čovjek na vratima stoji i čeka. Ovi su, kaže, zanijetili, a moj sin, je studirao u Medini i došao babi u jare tu i, kaže, krenuo u džamiju, čovjek stoji i sreća, kada je malo otvorio vrata da proviri ko je, i kada je vidio nas, kaže, zatvori. Mi otvori smo, šta je, kada ne merete vi vam. Kada mi smo provali i njega i vrata unutra i ušli da klanjamo namaz Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je samo jedan primjer i niz tih primjera koji su gledali da one koji se pridržavaju sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam istjeraju iz džamija ili da ih stave negdje u čošak ili da budu poniženi ili da se oni sami kao stide što su na takvom putu. A mi ćemo sad namjerno, znači u produžetku, govoriti o onima koji žele da ustraju na pravom putu, to jeste na putu na kom je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Nesrad billah, wa enne hada sirati mustaqimen, fattabi'uh, wa la tattabi'u subula, fatafarraqa bikum an sabilih, dhalikum masakum bihi, la'allakum tattaqun. I reci kaže, zaista je ovo moj put da je ovo moj put, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. I vi njega slijedite. Koji put? To je put Allahov, put, put Allahovog dina, put Allahove vjere s kom je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, a zadovoljan je samo na putu na kom je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I kaže, vi taj put slijedite, ne slijedite druge puteve pa da vas odvede sa pravoga puta. A svi drugi putevi koji odvode sa pravog puta, a čim nisu pravi, znači svi su krivi putevi. Kaže, Allah vas savjetuje da biste bili bogobojazni. Da biste postigli stepen bogobojaznosti i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, morate slijediti pravi put. E sada, ustrajnost na pravom putu i slijedženje pravog puta, vidjeli smo da su mnogi ljudi krenuli i uzeli da idu tim, kako bi kazao, pravim putem. I vidimo danas mnogi od takvih gdje su oni danas i na kakvim se sve putevima i putićima nalazi. Jesu to oni putevi kojima se oni počeli i zato je i nama braćo pouka. Kad kaže čovjek ja hoću i moja je želja da krenem pravim putem, taj pravi put je put na kome je bio Muhammed sallallahu alaihi wasallam i jedino ćeš dobiti inša Allah nagradu na njemu ako ustraješ dokada. Nije ni do kraja Ramazana, ni do kraja dok se obavi hađevi ili ništa nego do svoje smrti jedina nagrada i džennet inša Allah, Allah azza wa džel, koji je prostran koliko nebesa i zemlja, pripada onima koji ustraju na pravome putu do svoje smrti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, znači u drugom ajetu, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah i zatim ustraju na tome. Te tenezzalu alejhimul malaike. Njima se spuštaju meleki od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad se spuštaju, braćo meleki, na smrtnom času. Neće doći čim čovjek kaže amen tu bila i dođe mu melek i kaže ti si uspio. Melek će doći na smrtnoj postelji kad čovjek čitav svoj život provede u ibadatu Allahu azze wa džel. Kad čitav svoj život provede u pokornosti na putu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. I dođe mu pred kraj. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje mudrosti savršene i uzvišene mudrosti daje da melek dolazi čovjeku na smrtnom času. Zato što on od, je u većini slučajeva iznemogo, ostario, oronuo, bolestan, težak, obhrvalo ga sve to, sabrala se rodbina oko njega i njemu je tada potrebna pomoć najviše. I tada Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleke kao podršku robu koji treba da napusti ovaj svijet. Te te nezelu alihimul melaiketu, Ella te hafu wala tahzanu. I kad čovjeku bude najteže stanje, kad budu bolovi, dolaze meleki kare, nemoj se ti bojat. I nemoj ni za čim tugovat. Jer si ti proveo svoj život u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Za vas sa takvi nema straha. I nema za vas tuge, robovi koji sele sa ovoga svijeta, sa imanom u Allaha azzavadžel, oni vide meleka koji dođe sija isto sunce. I tada on u takvom stanju napušta i vidjeli smo ko je imao priliku, neko jest, neko nije kako naše dede i nane napuštaju ovaj smjer koji su, pazite braćo, ispravno vjerovali, a takvih je na ovim prostorima bilo dosta, sa osmijehom seli sa ovoga svijeta. Kad pogledaš te oronu, starac, težak, ti bi rekao, kaže, nema ko dijete. Međutim, on sa osmijehom seli Allahu azzeo džel, i to obično nakon namaza, ili pod abdestom, ili čak jedne prilike, jedan šeh nam ispričao, kaže, da je naj, od najvećih počasti ljudima da umre u haremu u Mekki. I kaže to od ti počasti. Ja, kaže, vodio sam jednu grupu hađija, kaže, na hađ i kad smo došli, kaže, blizu harema, ovaj jedan šeh nam to govori. Ja, kaže, nako preleti preko onih svoji bošnja i kažem, živ bio to što ti govoriš je na mjestu, ali sam mislim u mojoj grupi nema takviha. I kaže Allah mi dade znak. Kada mi ulazimo u harem na stepenicama u haremu u Meki kod Kjabe, jedan dido iz moje grupe preseli. I kažem ja, subhanallah, šta se ovo desi? Ima liko da mi kaže nešto ovom dedi? Kaže, imam ovdje žena, pitaj nju. Daj, kaže, Hanoma živa, bila sam mi nešto kaže ovome dedi. Kar ja sa njim živim oko 40 godina. Nikad se u snu nisam probudila u noći da nisam vidjela da on klanja. Kad god se prenem on klanja, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala poslao na njegovom smrtnom času da dođe njemu azzeva djel u goste i da mu uzme dušu kod svoje uzvišene kuće. Ovo su, braćo, primjeri oni koji traže Allahu azzeva djel lice, oni koji ne traže kompromisa i izigravanja sa vjerom, oni koji ne nazivaju Allahove kuće šupama, nego u njima robuju Allahu azzeva djel iskreno, i istinski, ne onako kako danas godi ljudima ili ostalim sortama kafira, nego onako kako je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vjerovao i Allahu padao na seždu. I to je jedini put, braćo, uspjeha. I ovo je, šta je naš cilj? Naš cilj je okupljanje, podizanje Allahovi kuća, radi približavanja i robovanja njemu azze wa džel, radi ustrajnosti na njegovom subhanahu wa ta'ala putu, da bi mi sa ovoga svijeta inša Allah selili sa imanom, da bi naše duše bude, budu uzimane u času kad je rob pokoran svome stvoritelju i da tada Allah subhanahu wa ta'ala šalje svoje meleke kao radost mu'minu prije nego što napusti svijet da ga Allah azzeođel počasti time, pa da seli onako kako on subhanahu wa ta'ala sa njim zadovoljan. E sad, šta je, braću, ovdje razlog zašto ljudi ne mogu da ustraju u vjerovanju? Pa onda optužuju određene ljude koji vode davu na ovim i na drugim prostorima. Napadaju braću koji žele da ustraju Allahovom dinu. Šta se dešava i zbog čega se to njima dešava? Dešava se zbog toga što traže kompromise u vjeri, što traže moderna pera koja tumače danas din, što traže moderne tefsira, odreću se na uzubila i tala staromodni tefsira. Pa ćete vidjeti danas da ljudi pišu tefsire, kaže modernim perom u moderno doba na modern način on tumači Kur'an. Subhanallah, zar si ti to našo modern vakat, a zaboravio si vakat i vrijeme Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu? Najbolji tumač Kur'ana do kijameskog dana je Abdullah ibn Mas'ud i Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma. Nema modernijeg vakta od tog vakta u kome su ovi ashabi tumačili Kur'an. Nema modernijeg i boljeg vakta u vaktu kad su ashabi radijallahu anhu učili Kur'an od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kad Alija radijallahu anhu i ostali ashaba je bilo, kad kaže svaki ajet iz Allahove knjige znam na pamet, znam njegov tefsir, znam njegov sebe bi nuzul povod objave, znam njegovo mjesto na kojem je objavljen i znam način na koji je objavljen. Ima li danas robova koji hodaju po zemlji da ovo znaju? I pojavi se rob koji nosi moderno pero i da na modern način kaže na ajed primjera. Kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže strad billah, Ja i halladina amanu la tattahadu kafirina eulijaa min dunil mu'minin, eturiduna teđalu lillahi alaikum sultanem mubina. Ovi koji vjerujete, nemojte uzimat nevjernike za prijatelje kad ima mumina, ima vjernika, zar hoćete da Allahu pruđite očigledan dokaz protiv sebe? I on uzme moderno pero i kaže, suživot može. Po čemu može? Može po modernom peru, jeli? E po Allahovoj knjizi ne može. A odakle si ti izvadio moderno pero, donijećeš ga na sudnji dan da vidiš da li se u džennet ulazi sa modernim perom ili se ulazi sa onim na čemu je bio Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Je li čovjeku dovoljno da podigne pero i kaže ovo je moja ulaznica? Nije. Njemu je dovoljno samo da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan sa njim. Da se trudi čitav život do kraja, do smrti. Pa da tada očekuje inša Allah nagradu. Šta se dešava drugima koji neće da ustraju na pravom putu i neće da ostanu na čistom dinu? dolaze razne sorte kjafira u današnjem vaktu, pa vidimo kako obmanjuju muslimane, nudeći im razne obvane da ih odvrate od pravog puta, da ih vrate na stazu na kojima su nekada bili na uzbillahi ta'ala. I ovi ljudi nama javno govore iz ovih džamija, kaže mi ćemo, vas nećemo dirati, Samo se vratite gdje ste bili. A mi se Allahu utječemo od onoga na čemu smo bili. Zašto? Zato što je to bilo puno grijeha. I nije bilo granica grijesima da nam Allah oprosti svima. I Allahu se utječemo i zahvalu činimo do kraja svoga života što nas je izbavio iz te tame. Jer objavom Kur'ana, braćo, i kad Allah dadne uputu robu, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kitabun enzelnahu ilike le tuhređan nase mine zulumat ile nur. Mi tebi objavljujemo knjigu kojom ćeš ti sa Allahovom pomoći i za dozvolom tvoga gospodara izvesti ljude iz tama, kufra, džahilijeta, širka, nereda, smutnje, suživota i ostali stvari, izvesti na nur, a nur je Allahovo svjetlo i Allahov din na zemlji. Ko danas ne vidi nur, obasjan sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji će mirisati do sudnjeg dana i ko ne osjeća taj miris i tu ljepotu, pa šta će osjetit po Bogu, brate? Šta to ima da se osjeti na ovome dunjalku punom iskušenja? Ako nije slast i ljepota, u sljeđenju sunneta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, u čitanju, izučavanju i sljeđenju Allahove uzvišene knjige, pa tako vam Allaha ima slast i kakve druge na dunjaluku. Ne ima, vallahi, ne ima. Samo ono sa čim Allah azze ve džel zadovoljan. I dolaze kjafiri ljudima i nude im kompromise u vjeri i onda se počne ljuljat njihovo vjerovanje. Zašto? Zato što prihvataju te kompromise. Kaže, može li suživot? Kaže, može, ne uzubillah. Ali kaže, daj ove vradanje, maknite, kaže, malo. Zašto? Zato što su oni svjesni da oni koji vole Allah, azzavadžel, da oni njima smetaju. I da će im, inša Allah, jedan daš doć glave i molim Allah da i nas počasti da budemo od onih koji će im dohakati, inša Allah. Zato što su Allahovi neprijatelji. Zato što se bore protiv šarijata Allaha, azzavadžel, I kad Allah pošalje robove koji to mrze i preziru, a vole Allah azzawajal, kaže može suživot maknite ih. Što smetaju nam? Može, kaže, suživot. Može li neki kompromis da ne budete radikalni? Kaže, može. Može li da malo popustite u vašem vjerovanju, da napravimo međureligijsko vijeće? Kaže, može. Pa će na jednoj sjednici presjedavati papa, na drugoj hođa, na trećoj neko tamo, drugi neki sveštenik. I napravit ćemo neki kompromis da se mi dogovaramo i pregovaramo i izvrćemo Allahove ajete i čestitamo vam ono što je Allah zabranio i jedemo i pijemo sa vama i zazivamo Allahovu sržbu i tako ćemo jedan dan završiti Allah samo zna gdje i kako. Ustrajnost na pravom putu nije u suživotu. Ustrajnost na pravom putu nije ni u spavanju. Ustrajnost na pravom putu nije u izigravanju sa Allahovim dinom. Ustrajnost na pravom putu nije u Strasburu, braću. Neki kažu daj da sastavimo žalbu u Strasbur, kaže na sud pravde, na naudzubillah. Kakav to ima sud pravde mimo Allahovog suda? Zar je moguće da neko sudi pravdom, a ne voli Allahovu knjigu? Zar je moguće da kjafir sudi i da kaže da, se da je pravedan? Ako je pravedan, prvo bi trebao da sudi sebi zbog ko, svoga kufra. Jer najveći greje na zemlji je kufr. Najveći greje na zemlji je širk. I ako kažem imamo sud pravde, taj sud pravde prvo mora vama suditi. I da vam svima poskida glave zbog vaše kufra i širka, pa da onda vidimo će li šta ostati. Neće ostati kad vas ne bude. Allahov sud je Kur'an. Allahov ustav na zemlji je Kur'an. I naš ustav koji god kaže amen tu billahi, njegov ustav mora da bude Allahova knjiga. I ako se bude držao uputa Allahove knjige, to će ga inša Allah dovesti do Allahovog zadovoljstva. Time će uspjeti na ovome i na budućem svijetu inša Allah da bi Allah bio sa njim zadovoljan, a nije da traži kompromise i kompromitovanja u vjerovanju, pa da se nagađa i zigrava sa najprljavijom sortom kjafira danas na zemlji i da se dogovara šta može, a šta ne može. Allah subhanahu wa ta'ala je jedino zadovoljan da vjera Islam bude ljudima na zemlji. Kogod bude prihvatio kompromise i uzimo nešto, to se suprostavlja Allahovom dinu, nek zna da je zalutao i neće naći toga. Pa ćemo se sada vratiti da vidimo da li je Muhammedun sallallahu alaihi wa sallam tražio kompromise u vjerovanju. Kad je došla objava, poslanih sallallahu alaihi wa sallam prije toga je bio u Mekki počašćen svime, imao je posebna odlikovanja među mušicima zbog svoga poštenja, karaktera, ugleda, plemena, sve dobre osobine imao sallallahu alaihi wasallam. Međutim, kad je došao i kazao javno la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, nema istinskog božanstva koje zaslužuje ibadet osim Allah azze wa džel i kaže ja sam vam Allahov poslanik. E onda kažu, slušaj ti Muhammede, vidimo mi kaže šta ti hoćeš, ali hodi ti vam da se mi nagodimo. Hodi ti vamo da mi napravimo kompromis u vjeri, pa da ćemo mi tebi ostaviti ugled. Kaže, da ćemo ti ugled kakav hoćeš, da ćemo ti žena kakvu hoćeš i koliko hoćeš, da ćemo ti bogatstva koliko hoćeš. Kaže, sallallahu alaihi wasallam, kada bi mi meni dali sunce u jednom mjesecu drugu ruku, nikada neću napustiti misiju koju me Allah subhanahu wa ta'ala obavezao. Je li ovo vraćao kompromis? Nije. Neću kad bi mi dali i ono što nemate vi. Znači to na dinalku što držite u rukama neću svakako. Ali kad bi mi dali i ono što je na nebesima što vi nije, nije u vašem posjedu, ni to vam ne bi primio zbog onoga što me Allah subhanahu wa ta'ala odabrao, jer najveća počast i misija je za Muhammeda sallallahu alaihi sallam je odabrani poslanik. Najveća počast za nas je, braćo, danas da budemo na čistom dinu. I neka svako zna koga god je Allah počastio i dao mu uputu i nadahnuo ga da mu seždu čini subhanahu wa ta'ala i dao mu da mu se kaje, iskreno mu roboje, neka zna da je počašćen i bilo kakav kompromis ako bude pravio, nek zna da je u opasnosti neudobila je tala, da iznevjeri svoje manet na koji ga Allah subhanahu wa ta'ala ostavio i počastio je dao mu. Šta dalje rade mušici? U imnu Kesirovom tefsiru se spominju ova kazivana i priče. Onda su došli, kaže mušici, kaže o Muhammede, Hajde da mi se ovako, kaže, onda nagodimo, da nađemo drugi kompromis. Hajde da jednu godinu, kaže, obožavamo tvog Boga, a da jednu godinu obožavamo naše bogove. Kaže, pa eto nekako da nađemo neki kompromis. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam šta da kaže kjafirima. Objavio je azze wa djel suru el kjafirun, nevjernici. Pa im kaže poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون رتيم او نفيرنيت او كافري لا أعبد ما تعبدون يا نيچو نيكاد أبوجاوة تو شتو في أبوجاوة ولا أنتم عابدون ما أعبد أني في نيكاد أنيست أبوجاوة لي نيچت أبوجاوة تو نو شتو يا أبوجاوة Vala ene abidum ma abetum, vala entum abiduna ma abud. Ja nisam nikad obožavao ono što vi obožavate, niti ste vi obožavali ono što ja obožavam. Lekum dinu kumu vali jedin. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni prije poslanstva nikad nije učinio širka Allahu azze wa djel. Allah ga uzvišeni spasio i sačuvao od toga. I kaže vama vaša vjera, a meni moja. Ne znači ovdje da imaju dvije vjere. Pa da kaže imate vi, ko što danas kažu na međureligijskim vijećima, ima tri vjere na uzubillah, pa ćemo mi između tri naći kompromis. Ne ima samo jedna vjera. A ovo dinu kum vama, vaš din znači vama vaš način života. Jer poslaniku Allah je subhanahu wa ta'ala objavio u drugom ajetu وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ I ako oni tebe u lažu utjeraju, ti im reci meni moja dijela, vama vaša dijela. Vi se odričete onoga na čemu sam ja, a ja se odričem onoga na čemu ste vi i ne imam sa vama ništa. Sve dok Allah subhanahu wa ta'ala ne dođemo pred njega na sudnjem danu, da ne presudu. A zadovolan je jedino da Islam bude vjera svim ljudima na zemlji. Oni koji su odbili su kjaferi ili mušici, ili oni koji se povratili među njiha su munafici, ali nema više vjera. I nema onoga sa čime Allah subhanahu wa ta'ala zadovolan osim islama inne dina inda Allahil islam jedini priznati din kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste islam i zato ove braćo poljuljanje kod ljudi na pravom putu dolazi od ovih kompromisa i nagađanja i pogađanja sa raznim sortama i kada muslimani upadnu u tu zamku onda kafir kaže drži ga ne daj ga i daj ga do krajeći do kraja وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Neće biti sa tebom zadovoljeni kršćani ni jevreji, znači, sve dok ti ne prihvatiš njihov millet. Ako ti sad kažeš ja sam zadovoljan sa suživotom, hoće li on kazat tamam? Neće, nego će gleda da te potpuno izvede iz dina. Gledat će da te kutariše dina skroz. Da se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdi na one koji tako rade. Pitao mama Malika rahmetullahi alaih, da li je dozvoljeno ljudima samo za jedan praznik, na primjer kad kafiri slave na uzu billahi ta'ala, Allahu čini širk i pripisuje Allahu sina, pa kare kad bi se u nekom prevoznom sredstvu lađi nekoj vozili, pa musliman se bude u istom pravcu uputio, je mu dozvoljeno samo da uđe u tu lađu da se preveze na drugo mjesto, kaže nije. Zašto? Zato što se kaže Allahova srđba izliva na te ljude koji njemu djel čine širk. Iako bi se Allahova srđba izlila na njeha, bio bi on među njima. I zato mu nije dozvoljeno samo da u prevozno sredstvo sjedne u kojima kjafir čini širk Allahu azzavadjel. Kako ćemo biti dozvoljeno da sjedi za stolcom sa njim? Kako ćemo biti biti dozvoljeno da jede i pije sa njim? Kako ćemo biti dozvoljeno da mu pruži ruku? Kako ćemo biti dozvoljeno na televizijskoj emisiji javno i zvanično čestita svim kafirima na uzubillah i tala rođenja Božijeg sina? Šta se time hoće da kaže? Hoće da te odvoji od tvoga dina? Hoće da ti poremeti izvorno vjerovanje? I zato oni nazivaju ove današnje ljude koji žele da uzdignu Allahov din na zemlja. On je uzdignuti bez nas. Kaže, to su fundamentalisti. Oni nisu u tome pogriješili. Fundamentalista inače znači onaj ko hoće da utvrdi svoje fundamente. To je da utvrdi svoje temelje. Da njegov din stoji na čvrstim temeljima. To je fundament. Ako na to misle, to jesmo mi. Nama je cilj da umremo da naši fundamenti budu tvrdi. Nama je cilj da naši temeli budu čvrsti i jaki i da ustrajemo i da Allahu subhanahu wa ta'ala do smrti ostanemo takvi. I ako kažu treba i progon, pa progonili su i one koji su bili bolji od nas. Neka svako zna ko želi da ustraje na pravom putu, da neće moći ustrajati osim na metodama na kojima je bio Muhammed sallallahu alaihi sallam. Zar očekuju ljudi danas kad kažu mi volim Allaha i njegovog poslanika, da budu u blagostanju i da spavaju, da jedu i piju koliko hoće, da uživaju i da cvijeće nosaju. Je to bio put Muhammeda sallallahu alaihi wasallam? Nije. Put Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam je bio i glad, i žeđ, i sabur, i sablja, i bitke i sve ostale teškoće koje poklapaju ljude na zemlji. I neka nikog ne zabrinjava kad dođu iskušenja i počnu da poklapaju da je od Allaha subhanahu wa ta'ala to ispit i tek nakon pretrpljenih iskušenja dolazi slast i osjeća se i u srcima i na jezicima. Ta slast i badate Allahu azze wa džel, zato što te Allah pomogao i počastio da ostaneš ustrajan njemu subhanahu wa ta'ala u vjerovanju. I zamisli danas da te kafir nakon takvog stanja poziva na da sjedneš sa njim za stol. Allah te očisti od svih stolova. Huvalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi li yuzhirahu ala dini kullihi wa kefa billahi šehida. On je onaj koji je poslao svoga poslanika da izdigne din iznad svih ostalih vjera, iznad svih zakona i parlamenta i sistema. Pa makar to u jednom ajetu bilo krivo mušicima, ovdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a Allah je dovoljan kao svjedok. Allah je dovoljan svjedok da je din na zemlji utvrđen i da će on subhanahu wa ta'ala odabrati robove koji će biti nosioci istine i nosioci dina do sudnjega dana, inša Allah. Nama u našoj generaciji, brađo, šta je bitno? Bitno je da ostanemo na pravom putu ustrajni i čvrsti i dostojni sljedbenici pravoga puta i da u našoj generaciji odradimo najbolje što smo u mogućnosti i da na naše sljedeće generacije, inša Allah, prenesemo islamsko znanje, da prenesemo tumačenje Kur'ana, da prenesemo sunnet, da i podućima inša Allah džihadu, da i podućima Allahovom šarijatu azze wa džel i možda njiha Allah počasti da na njihovim rukama dođe ovde šarijat u ovu zemlju. A molim Allaha da i nas počasti od takvi, ali ako ne bi da podućima generacije koje će doći, I vidimo danas, braćo, da se u svijetu evo dešavaju, alhamdulillahi rabbil alemin, da nevjernički režimi padaju iz dana u dan. Ta guti misle ako ima tonu i pol zlata, ne uzabila i tala, da ljudi trebaju njemu seždu čin zbog te tone koji on opljač koji ukru. I Allah ga ponizi i istjera ga iz njegove vlasti i te zemlje. Drugi tiranin mi drži stotinu hiljada muđahida u zatvoru i misli da će ga ta njegova, kako oni zovu, moć i nadmoć, misli da će ga taj njegov kufru učiniti bezbjednim. Neće, vallahi, neće amanu الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم lahum al amn wa hum muhtadun Oni koji istinski vjerovaju i svoj iman ne miješaju sa širkom, Oni su ti koji će biti sigurni i oni su oni koji su upućeni. Nije upućen onaj koji drži zlato i srebro koje je ukruo. Upućen je onaj koji Allahovu knjigu traži. Onaj koji traži Allahovo zadovoljstvo. Onaj koji Allahu azzevađel pada na seždu. To su oni koji su upućeni i sigurni. Ovaj je uzeo dunjaluk i misli da je zbog dunjaluka siguran. I vidimo kako je Allah ponižava svaki dan. I vidimo kako to pada svaki dan iz dana u dan. I ova sura El Kafirun u sahih hadisima Ibn Abbas i ostali ashaba prenosi u komentaru ove sure. Kaže, prouči ovu suru pre spavanje. Kaže, Allah će te zaštiti, da te, za, da te Allah zaštiti od širka. Jer ova je sura odricanja od širka i mušika i kafira. Kaže, ova sura, isto u hadisu, kaže, poslanju sallallahu alaihi ima vrijednost četvrtine Kur'ana. Zato što se time čistiš potpuno širka i kufra. I sa Allahom pomoći ostaješ na čistom teuhidu. Imamo najljepše primjere danas, braćo. U zemljama u kojima braća vode džihada, Allahova riječ bude gornja. U Afganistanu, u Iraku, u Čečeni, u Somaliji, evo sad i ovim zemljama. U kojima su kjafiri došli sa 50 država saveznika. I kaže, sad ćete vi vidjeti, nude kompromis narodu i muđahidima Afganistana. Hoćete li, kaže, popustiti na naše zahtjeve? Hoćete li da napravimo kompromise ili neke dogovore? Kažu, vraća Allah i nećemo. Nama je Allahovo zadovoljstvo draže nego čitava zemaljska kugla. E kaže, sad ćete tek zapamti šta smo mi. Šta oni kažu na to? Kulhu Allahu ehad. Reci Allah je jedan. Allahu samed. Allah je utočište svakome i svemu. Od Allaha se Azze o Đel traži spas i utočište. I onaj koji svojim ihlasom, iskrenim robovanjem Allahu Azze o Đel traži njegovo uzvišeno zadovoljstvo. Ne ima vojske na zemlji koja će pobijeti te ljude. I vidjeli smo kako je Allah subhanahu wa ta'ala ponizio kjafire i ponizio krst u Afganistanu i Iraku. Alhamdulillahi rabbil alemin. I krst je zvanično vraćao poražen. I bit će poražen na svakom mjestu. Na kom se god čini čisti tevhid Allahu subhanahu wa ta'ala. Na svakom mjestu na kome se traži Allahovo zadovoljstvo. Tu je Allah subhanahu wa ta'ala spušta svoju pomoć. Šalje svoje meleke. Uzdiže mu'mina ponižava kafire. Kad? Kad se slijedi Allahova knjiga i kad se hoda stazom kojom je prošao najodabrani Allahov rob Muhammed sallallahu alaihi sallam. To su temeli i fundamenti na kojima ljudi žele da utemelja Allahov šarija danas na zemlji. I šta kažu ponovo oni koji traže kompromise? Ne uzubila i tala gledali bi da ove kutarišu u dina. Pa se pitaju, ne znamo mi kad jesu oni uopšte muslimani. Kako ćeš znat kad ti s kafirom jedeš svaki dan? Ti više nemaš osjećaja ni šta je din, ni šta je iman, ni šta je nur. Za tebe je sve tama. I kad vidiš muslimana, ti misliš da i on u tami u kakvoj si i ti. Nije on je na čistom nuru. On bez obuće bos nosi mi tralje na Allahovom putu, ima možda pol litre vode u džepu. Nema više ništa. Ili ima koma suhe lepine. I kad kažeš mu ide 50 vojski na nas, kaže moj gospodar je Allah, Wallahi mi ne mogu kaže ništa. I obje, obistini se ovo što ljudi govori. I Allaha mi posebno prije kerameti džihada u Afganistanu, kerameti u Čečeniji, u Iraku, to su braćene brojevi kerameti šta je Allah počastio ljude. Nevjernici su napravili mašinu vrednu milion dolara da svaku i najsitniju minu nađe i da je uništi i da dođe do, do mjesta gdje borave muslimanska djeca, muslimanske žene i muđahidi. I braća su uzeli kanister od 5 litara, plastični kanister. I u njega stavio eksploziv i stavi pod zemlju i kaže kjafiru javno snima. I kaže vidiš li buš, kjafire, mi nećemo staru mašinu koju si prija proizvod, čekamo onu novu. I kad je došla ona nova nemrenaška, nistara od 5 litara. I ode čitava mašina u zrak. E ovo je, kaže, tvoja tehnologija, sad ti pošali neku drugu. A on se slomi jadni, slomiše se, kaže, mi smo napredni. Šta si bolan napredan kad je Allah azzevađel svojom moći, zato obraću kad mi u čistom tevhidu vjerujemo u Allaha azzevađel, nije tu je objedinjen samo ibadet, tu je objedinjeno vjerovanje esma i vasifat, u Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva. I mu'min kad kaže ja vjerujem da je Allah jedan, da je Allah moćni, silni, uzvišeni, nepobjedivi, gordi, to su imena i svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. I kada je čovjek ubijeđen u to, kakva to postoji mašina koja može srušiti ima? Nema takvih mašina. Nema tehnologije koja može srušiti mu'minu la ilaha illallah. Nema takvih mašina, nego je ovo dokaz i iskušenje da kjafir ostane kjafirom, a da mu'min ostane mu'minom. I da Allah počasti mu'mina da zaradi inša Allah džennet na zemlji, a da kjafir zaradi vječni džehennem na ovom dunjalku. Pa ljudi često postavljaju pitanje, kaže u redu je islam, ja priznajem, kaže, ali vidi mi nemam, on ima, pa on hoće džehennem, a tebi Allah dao džennet. Ashabi radijallahu anhum su neki kazali čak, kad su dolazili neki ljudi primali islam, pa se u bitkama desi da se zapljeni veliki ratni plin, pa poslani sallallahu alaihi sallam iz želje da pridobije te muslimane, dadne im puno ratnog plina. A ovim čvrstim, jakim ashabima dao bi vrlo malo ili ništa. Pa neko od njih kaže, Allaho poslaniće, je to njima toliko? Kar jeste li zadovoljni da njima dadnemo toliko, a da vama, vi imate Allaha i njegovog poslanika? Kar odmah bi zaplakali, kare, mi smo zadovoljni. Mi smo zadovoljni Allahu poslaniće, sam da se ti među nama, ne treba nam odmah ništa. Tako i mi kad ti danas neko kaže, pa oni su, kaže, otišli u tehnologiji, ma neki otišao kud hoćeš, tebi Allah dao din, dao ti je srce da kuca za Allaha, azevođel dao ti je da osjećaš slast imana u svojim prsima. Hajde tako ti Allaha izračunaj, može se to u dunjaličkim ciframa prebrojati? Može se izračunati koliko košta ovaj akšam danas? Nema cifri. Može se izračunati koliko košta sabah jedan što ti dođeš po mraku i činiš zikr Allahu subhanahu wa ta'ala. U ljetnom periodu isto u tefsiru se spominje da se u sabahskom vremenu osjeti u jednom periodu miris dženneta. I braćo, za niste osjetili u ljetnom periodu, ujutru ponekada se osjeti poseban miris kakvog nema u toku dana. I koje robove Allah počasti da budu od takviha, nemaš ti potrebe pitaš što je on nešto napravio. To što je on napravio iz poniženja će doniš tebi da kupiš. Jer je on muhtač, on robuje Dunjaluku. I on se slomio deset godina, proizvodi kompjuter i donese ga nama za sto maraka i u nas uči vazdanko slavuj. Ostaviš ga i alhamdulillah biraš u čače, on uči i ko slavu. Od ljepote Allah je njega ponizio. Mi sad čekamo napravi još nešto, on mora donit nama. Jer je on muhtaš tome, ti nisi. Ti si muhtaš samo da si Allahu subhanahu wa ta'ala na seždi. I žena ti je da ustraješ na pravom putu do smrti. Da robuješ Allahu zato što je Allah subhanahu wa ta'ala dostojan robovanja. I nema niko da više voli da bude hvalen osim Allah Azze wa Jel, zato što njemu to subhanahu wa ta'ala doliko je da bude hvalen, da bude veličan, da bude obožavan. I kad se rob na to usresredi i vidi i preda se tome, time želeći Allahovo lice, Allah subhanahu wa ta'ala je takvim robama pripremio nagrade. Mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učine od iskrenih njegovi robova. Amen. Molimo ga subhanahu wa ta'ala od onih koji će ustrajati na pravom putu do kraja života. Amen. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svi kompromisa vezani za njegovu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne islamu džavu na svakom mjestu. Amen. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da porazi nevjernike na svakom mjestu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ih pobije sve jednog da jedno. Molimo Allaha da ih uzemlju utjera. Amen molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islami muslimane u Egiptu, Amin. u Tunisu, Amin. u Palestini, Amin. u Čečeni, Iraku, Afganistanu i u ovoj našoj Bosni u kojoj se nada Amin. inša Allah, da će i sa ovim visokim tornjeva jedan dan je zanimljati. Jedan je šej da je ovo napomenuo, vidio neki toran, bio nagi, jedan dan pao i kaže šej zaplatio. Pa kaže šeza, pa ti plaće zbog torna, nije kada nego sam se nadao jedan dan da će sadnjeg zaučiti ezan. Tako se mi nadamo iz ovih visokih zgrada, inšala, da će jezani učiti ovom zemljom i da će se slaviti Allah u uzvišeno lice i da ćemo robovati njemu jednom jednom. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم يومي كبرت فعلكم الرحمن انا يا هالكوني فحفظهم وتحميهم من الدنيا وبلاويها Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.